По-перше, це грошолюб міг показати велику долю всім, з ким мав ділитись, мовляв, побійтесь Бога. Чим платити? Пограбували, обібрали до копійки, а зрештою, навряд чи хтось зважився б вимагати гроші, уявивши, що ж то за грабіжники, котрі самого Джеймі не злякались. По нього нарешті відчепилась би наша фірма. Адже тобі лишалося одне повірити в те, що Деркач на повідку, що він жертва. Диви ще й пожалів, і деякі давні грехи списали, ну, а по третє здихався б клави, що найвигідніший для себе спосіб. А що казати? Варіант справді оптимальний, покрутив голови Вадим. На щастя, вів далі Шеремет, я вже на той час знав про його незрівнянну кохану. Окрім того, ще одне страшенно мене цікавило, хто ж насправді побував у Деркача вдома. Просто злодій, але він не знав, коли саме повернеться господар. Убивця, котрий знав, що жора уже не прийде, але ж будь-якої миті могли знайти трупи а отже завітала б міліція до будинку жертв. Ну, як бачиш, в обох випадках ризик надзвичайно великий. А між тим це свідчить про те, що гість не поспішав, ніде жодного сліду не знайшли. Зважено те, що під час убивства на дворі був дощ, а на підлозі ані натяку на грізюку. До речі, замок, як стверджують, експерти було відімкнуто рідним ключем. То як? Вистачить? Ну, ви хочете сказати імітація? мовив Вадим. Нащо коли все ж таки збіг? Фантастичний але збіг. Занадто багато збігів. Утім, я й таку можливість не відкидав. І коли ж упевнились, що це не так, а як наган в будь-яках знайшли і ганчірку, в яку він був замотаний. Тут і без експертизи стало зрозуміло, що відкинутий він правою рукою з місця пострілів. Сторонній вбивця забрав би зброю з собою, а коли б її викинув, то подалі від місця злочину, ну, скажімо, в річку чи в каналізацію. І все ж, невже вас не інших версій? А скільки завгодно. Та всі вони лопалися, як бульбашки, коли я запитував у себе, чому перший постріл був такий негарантований, хоча без сумніву стріляв професіонал. А чому ви вважаєте, що перший постріл мав бути саме у Георгія? Ну, як же інакше? Здоровань, атлет, майстер бойового самбо. Всі знали, що жора за виграшки трьох покладе. Раптовий напад проблематично. Провулок безлюдний, тиша, нечутно підкрастись майже неможливо. А постріли впритул і ззаду. На клавеному обличчі застиг спокій. Ні, ніяк не пов'язувалося. Хоч би хто був убивця, спершу б вистрілив деркача і, напевне, не раз. Стріляв би, доки не переконався, що той мертвий, а вже потім. Ні, лише потім пробрав би свідка. Наближалося знайоме перехрестя. Шеремет глянув на годинник і сказав Завернімо до тітки Явдохи. Один Бог знає, коли нам доведеться пообідати. Вадим мав дещо інші плани, однак слухняно звернув на грунтівку. Ситий шеремет зовсім не те, що шеремет голодний, і лише зітхнув, скрушно похитавши головою. Уявляю картинку. Якби Жора залишився живий та переконав мене, що стріляли ті, хто його шантажував, от то б я забігав. І все не в той бік сторони, як висловлюється один мій знайомий. Шеремет мовчав. Наразі йому спало на думку ще одне припущення, що коли Жора не просто спрямував машину слідства на хибний шлях, а ще хотів націлити їх на якогось всемогутнього конкурента. Так, так, так, так, змити з себе підозру.